Geldi geçti ömrüm benim Geldi geçti ömrüm benim Şal yelesip geçmiş gibi İlle bana şöyle gelir Bir gözümü açmış gibi Bir gözümü açmış gibi şu dünyada bir nesneye Şu dünyada bir nesneye Yanar içim gönlüm özüm Yiğidiken ölenlere Gök elini biçmiş gibi Gök ekini biçmiş gibi Yunus Emre bu dünyada Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler Meğer Hızır İlyas ola Abı hayat içmiş gibi Abı hayat içmiş gibi Yunus buna haktanıktır. Yunus buna haktanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gele. Kafesten kuş uçmuş gibi, kafesten kuş uçmuş gibi, kafesten kuş uçmuş gibi.